A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, Oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put je, dobar put je. www.srbije.altok.com Soba put vjernika Na portalima www.stazamislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kubhana, video i audio, download arhive, kuran i tevske, akiva, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.fauta.com Soba, put, jedin. Yeah. القرون منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا تابع da bude, kako smije da bude sljedbenika Mohameda ali salatu wasalam, strava za sve, strava za ovu vjeru, kako treba, odakle ti to, kakav je to tevhid? Kakav je to jakin kod tebe? Kakva je to vjera? Kakav je to din kod tebe kad tebe strao? Kakva je to akida kod tebe kad te strao? Boga, do te mjere je ljude strao da oni više neće da iko vidi da kraljaju kao da pozivaju Allah. Jer ovaj čovjek u stvari kod sebe Kad oni zađe šta se su da te ljudi vide oni jedna da kažu ne ne on je dobar. On je onakav pa ti su mi zadovoljni. Jedan je ovaj. Jedan si ti, jadan ti jedan. Ti si prijedin ti. ti ne znaš šta je اشتاء Ti في ne znaš šta je tebi, e tebi nudi. E šta ti islam nudi. قد رفعنا على منيه والرقي قد بنينا صرح نور المشرقي سوف ننتبق فلول المارقي ولنعليك علوا بيرقي قد رفعنا علمية والرقي قد بنينا صرح نور المشرق سوف ننتبق ثلول المارق ولنعليك علوم بيرقي Oni misle da su uspjeli, ako iskrivi nisu, Allah ne uspjeli. Neće nikad uspjeli. Oni su izgubili sve. Izgubili su i ovaj onaj svijet. Kogod pokuša da iskrivi, ne zna dobro. Ne zna dobro da ćemo Allah dat u njegove porodici, u njegovom životu čovjeka koji će mu se suprotati i reće stani vaši štitati, stani vaši štitati. قد رفعنا على من يهوى الرقي قد بنينا صرح نور المشرقي سوف لن تبقى تنول المارقي ولنعليك علوا بيرقي قد رفعنا على من يهوى الرقي قد بنينا فرح نور المشرق سوف لن تبقى ثنون ولن ولنعليك علوا بيرقي هندسي اسمعي مستقل فاعلمي لن تطول غيبتي kad ti nešto kod Muhammedu Rasula fali, škripi, ukoliko je mjeri škripi, ukoliko je mjeri, da ne radiš to, to je znak da kod la i la ila la si nešto zakazao. Nije ti Muhammed ali sada to sam naredio namaz, je li naredio? I straj mirac, Allah naredio namaz. Nije ti on naredio da postiš, nije ti on naredio živaj, on je samo morao dostaviti ono što mu se objavljuje Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. www.autor.com Soba vjernika. ولنعليك علوا بيرقي قد رفعنا علما يهوى الرقي قد بنينا الصرح نور المشرق سوف لن تبقى ثنون المارق ولنعليك علوا بيرقي قد رفعنا على علما الرقي قد بنينا الصرح نور المشرق سوف لن تبقى ثنون المارق ولنعليك علوا بيرقي اعملوا يعلو البناء subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu djela wa ala na nijemetu sustancu bratva. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi braću koja su na večeras došla e, ne radi ičeg drugog posljedna na Allah subhanahu wa ta'ala. Došla su da su zijaret ne zbog ikog dunjalučkog cilja, dunjalučke namjere žele, već isključivo Allaha djela wa ala radi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih nagradi onako kako to on zna. Šinteta mi nekako na iz pa. Se ne potiče na Jusufa slučajno. Ha? Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nakon zahvale Allahu te bareke wa ta'ala i salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šej, Idris, kako reče, druženje Allah radi je nešto što jednom kad se okusi, više se ne ispušta ni jedan jedini moment i kad čuješ da su negdje braća ili brat a da ti propustiš takvu poslasticu koja nudi samo islam, da voliš brata samo Allah radi. I vjerujte, ja kad dođem kući, svi mi volimo i svoje poroce, poroce ima jel, svoje mjesto u islamu, ali kad god dođem kući, kad idem od svoje braće, onda uđem na vrata, to je moja porodica, to je jedna vrsta ljubavi. Međutim, osjećam odmah prazninu osjetim odmah prazninu, a to je da mi fali nešto. I vjerujte, a molim Allaha da me počasti time, da mi je najdraže u svom životu, prije svega kad radim za njegovu vjeru, a onda druženje sa svojom rećom. Takav osjećaj sam doživio ovih desetak dana kako boraju na ovim prostorima Bili smo gore po Srbiji, po Crnoj gori. Pa kad čovjek vidi ljude, primjer radi evo u Smederevu kad smo bili, kako su nas braća dočekala da ti tu ljubav koju Allah spusti na svoje robove, tačno osjetiš. Tačno osjetiš da te ljudi vole samo Allah radi, jer kako še kaže, evo mi se ovdje vidimo drugi, treći, četvrti, peti put, jel da? I opet ta veza stoji. I ona će biti sve dokad, dokad, dok neko od nas tu vezu ne prekine. A kako se prekida ta veza? Vidjet ćemo za lavo pomoć. Ja sam, evo Allah je tako dao, nisam uopšte ni razmišljao da ću možda na ovu temu govoriti, ali tako se nekako uvući ova tema i tečno ovom, hvala Allahu što ću govoriti, možda neopšim letom malo, govori o, to, o tome zašto pucaju veze među nama. Zašto pucaju, zašto se ljudi pitaju što nismo zajedno, e, zašto nisu svi zajedno, to može braća moja pitati samo ne znam se. Svatate. Zašto, kaže, nisu svi muslimani zajedno, zašto nismo svi na jednom okupu? Nekom selam. A to je upravo dokaz ovog što, što nečas govorimo. Jest, zašto nismo zajedno? Odgovor je zato što nismo zajedno svi prema Allahu krenuli. Da smo krenuli prema Allahu svi, bili bi zajedno. Je tako? Allah je tako. I onda mnoge zavara, jel da? A mnogi ilažu. U kakvom si ti, kaže džematu? Ja sam u džematu Muhameda sallallahu alaihi sallam. Ja sam njegovom džematu. Ja sam u džematu Ibrahima, ali se lahko se lahko. Musa, ali se lahko. U njihovom džematu. Pa makar i bio sam, ja sam u njihovom džematu. I kad god budeš tražio nešto mimo ovih džemata, kako ćemo se onda voliti? Kako ćemo poželjati jedan drugog? Kako je to izvodivo? Zato što uzvišeni te bareke spaja srca. Je tako? Jesi. A on će spojiti srca kad? Moje tvoje. Samo kad budemo ušli u ovaj džemat. U džemat Mohameda sallallahu alaihi sallam. Onda su moje tvoje srce odmah spojena. Jer kako ćeš u isto vrijeme voliti Omera ibn Hataba i da voliš Novotara? Kako je to izvodljivo? Da voliš mušika i Omera. I Ebu Bekra i mušika. Kako? Nemoguće. moguće kod nekog onda ljubav nije u redu. Gledajte, Allah te barake o tala, nam u šehadetu samom govori, pa ćemo vidjeti i kolika je veza nas sa poslanikom sallallahu alaihi sallam, a samim tim sa Allahom te barake o tala, a samim tim i onda ljubav isprem nas. U šehadetu kad učimo, kada čovjek hoće da primi islam, jel da I on kažeš mu, ili mu neko kaže, nije bitno, trebaš izgovoriti šahadet. Da kažeš šta? La ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah. I čovjek kaže, La ilaha illa Allah. Je li musliman? Je li musliman ili nije? Nije. A vidi šta je izgovorio. Vidi kako je, alek mu se ram, pogledaj kako je teške riječi izgovorio. Ha? Kako je la ilaha illa Allah. A još nije musliman. Zbog čega? Kako to? Zato što nije izgovorio šta i Muhammedu Rasulullah. I gledajte kako je neodvojiv dio sunneta Muhammed alaih sallatu wasalam i ono sa čim on dolazi sa la ilaha illallah. Jedno bez drugog ne ide. Ali ko Zbog čega, braćo? Zato što je Muhammedu Rasulullah praktična primjena dijelima i onim sa svim dolazi Allah po Felix sa Allah i la ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah je praktična primjena La ilaha illallah. Kako onda čovjek koji kaže da vjeruje u Allaha, a radi suprotno Muhammedu Resulullah, može reći da voli Allaha. Odma pucaju srca muslimana. Odma se više ne volimo. Jer ne možemo se voliti nadzor, je tako? Šta je dokaz? Pa ne znamo se. Nismo se videli. Vidimo se jednom, vidim brata u Beogradu, ide turba na glavi, dole, Allahu ekber, pa ti si keramet u ovom gradu. Odmah se volimo, prvi put se vidimo. Duše su nam krenule tamo gdje trebaju, na isto mjesto. I onda je uzvišeni spojio naša srca. Na čemu? Preko Mohamedu Rasulullah. Ajeti Kaže Allah tabaraka wa ta'ala فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون يتبعون هواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين السلام Allah te barake od tala, alaikum salam vraću, upozorava ljude neodazivanje njegovom poslaniku je u stvari neodazivanje Allahu. Ovo nikako neotari ne mogu shvatiti. Ne samo neotari. Svi oni koji se oglušuju u stvari o naredbe Allaha te bareke tela. Naš gospodar je, braćo, uslovio, uslovio šta? Poziv poslanikom, to je po, po, poziv čiji? Allahu te barek i ta'ala. Poslanik sa veselem ništa od sebe nije dostavio vjere. Od njega da je. Da on nešto izmislio ili odzio. Je li tako? Ništa. Nije smjelo. Jer da je to uradio, bila bi mu presječena šta? Žila kucavica. On bi bio mrtav. Kako sa to? Allahu najdraže stvorenje. Melek mu dolazi, objava, ne smije ništa da doda, ni da oduzme, niti da ne dostavi. Ne samo gore, nije samo da ne smije dodat ni oduzeti, nego ne smije ništa ni prešutiti, nego sve mora dostaviti. Sve Mohameda mora da dadneš, da im pokažeš i da znaju, da imaju dokaz. Pa je Allah te bareke ne odazivanje poslaniku, šta? Ostavio kao neodazivanje njemu u stvari. E to je onaj šehadet La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Gledajte kako je to klupa stvar. Da se ne odazoveš Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ti se u stvari ne odazivaš svome gospodaru. Nešto sa tvojim vjerovanjem nije u redu. Jer ti kad kažeš da vjeruješ da ti je Allah Bog, sa svim njegovim uzvišenim imenima i savješenim svojstvima. Samim tim tvoje potvrživanje u šehadetu Muhammedu Rasula mora pokazati ko tebe šta i u praksi da li si iskren. Koliko ti je krnjav ovaj drugi dio šehadeta, znaj zasigurno da ti kod prvog nešto nije u redu. Wallahi, kad ti nešto kod Mohamedu Rasula fali, škripi, ukoliko je njeri škripi, ukoliko je mjeri, ta, ne radi što, to je znak da kod la i la ila la si nešto zakazao. Nije ti Mohamed ali sila to sam naredio namaz, je li naredio? I straj miraj, Allah naredio namaz. Nije ti on naredio da postiš. Nije ti on naredio džihad. On je samo morao dostaviti ono što mu se objavljuje. Aleikum salam. I gledajte. Uzvišeni u jednom majetu nama objašnjava šta to znači neodazivanje njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Fa imam jeste džibulek kaže pa ako ti se neodazovu, Muhammede, ako ti se ne odazovu nakon poziva koji im dostavljaš. Svi oni koji se ne odazivaju Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i kada budu pozvani da se odazovu njegovom pozivu, to je pozivu svoga gospodara, svi spadali pod ovaj Oni koji se suprostavi. A sad ćemo vidjeti šta kaže naš gospodar, opet idemo kod la ilaha ilaha, onaj koji nas je stvorio, koji sve zna nama šta kaže u kakvom su stanju i ko su oni koji neće da se odazovu njegovom poslaniku. Kaže uzvišeni, kako smo rekli, fa in lam jeste džibulek, fa lam annama jeste bi one evahum. Kaže, znaj, ako ti se ne odazovu, onda oni šta, sigurno se povode i slijede svoje šta? Ehvahum, strast. Gledajte kako je ovo jednostavno. Ko smije da kaže suprotno? Ko onda ima pravo i ko je toliko hrabar da pravda nešto što je dodao islamu time što je to dobro za nas? Kaže mu Allah koji ga je stvorio i nama ime ni tebi kaže mu da je on sljedbenih strasti. Jer uzvišeni kaže, ako ti se ne da zovu, znaj, onda sigurno se slijede šta? Slijede svoje strasti. I pogledajte da je to stvarno tako. O ne, pogledajte da je to stvarno tako znači da mi to trebamo ustanoviti ili ne. Da bi mi vidimo to naš mozak može prihvatiti ili ne. Nemoj da lažemo sami sebe. Uzvišeni objavio lahko vjeru. Wallahi prelepu vjeru. La yukellifu Allahu nafsan illa usaha. Nismo nikog opteretili preko njegovih mogućnosti. I onda stanje oni sljedenika strasti uzvišeni odna objašava nama. Kako? Kad ti sljedenik strasti kad odbijaš poziv Muhammeda sallallahu sallam? Ti si sljedenik strasti. Pa ti izmisliš šta god hoćeš. Nazovi to tradicijom, običajem, ljepotom, ono što mi vidimo da je lijepo, ma nemoj. E jesi pametan u Usavršena vjera, njoj ne treba ništa. Njoj ne treba ništa. I onaj ko ne zna zašto su muslimani nisu zajedno, što nismo, hajmo nazor biti zajedno, nikad se to neće desiti. Nikad se neće desiti da budemo nazor zajedno. Zašto? Zato što se ne volimo. Zato što imamo nekakve druge interese. A da bi bili zajedno, moramo se voljeti žrtvovati jedan za drugog, paziti jedan na drugog, obilaziti jedan drugog. Kad će nam se to desiti? I kad ćemo brati plodove ovog tevhida i ovog islama, onda kad mi budemo sijali za ove plodove. Onda ćemo brati plodove ljubavi koju će Allah spustiti među svoje robove. Da vole jedan drugog. Tako su se voljeli ashabi. Ovako je naučio Allahov poslanik, ali selatu selam. Koliko je važan ovaj segment bratstva u islamu govori činjenica da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije digao sablju dok nije vidio da su muslimani, šta? Braćo. Dok nije vidio da dišu po jedan. Dok nije vidio da su spreman, da su spremni jedan za drugog da glavu da su se voljeli. Dok nije vidio žrtvu među njima. Najbolja generacija muslimana. Kontum hajer umeti pohriđati nasje. Tako? Vi ste najbolji umet koji se ikad pojavio. Zbog čega su najbolji? Zbog čega su bili najbolji? Zato što su naređivali na dobro i odvraćali od zla. Šta će se desiti umetu kada ovo ne bude radio? kada ne bude naređivo na dobro i odnaći od zla, da li će nositi kod sebe komponentu ako neko ovi je, ne možemo biti kod sami, ali da budemo ti, da uđemo u ovaj lanac i u ove džennetske samoposluge ovdje na Dunjaluku, jel da? Ako budemo šutili, ako budemo krili, kako očekujemo da budemo zajedno kad ja lažem, a ti govoriš istinu. Ja kažem ovako, ti kažeš onako. Pa se na kraju ispostavi da je samo ko da je Kur'an objavljen i sunet, da bi posticao na razlog, na razdor i na neslogu među muslimanima. A nije tako Allaha Nije tako Allaha I onda vidite kako se odvajaju ovi, od, alikum salam, odvajaju oni Svi bi nekako da vole Allahovog poslanika, ali da to, ta ljubav bude u kancelarijama, da to izražavanje ljubavi prema poslaniku, ali salatu wasalam, bude pomoću njihovih fetvi, da budu mirni, da im niko ne dira, da uživaju u svojim platama, da imaju pojest, popit, a sve, i što je najgore, Ka čekaju da im kažu Evropjani, e, ti si dobar musliman. Vi ste pravi muslimani. Mi smo vama zadovoljni. To je musliman u ime koga? U ime nevjednika. Hoćeš da zadobiješ ljubav Allahovu? Hoćeš da kažeš da slijediš poslanika? A štimaš se? Kad god izađeš na cestu da te ljudi vide oni, jel da? Da kažu, ne, ne, on je dobar. On je onakav kakvi smo mi zadovoljni. Jedan je ovaj musliman. Jedan si ti, jadoj bjeda. Ti si bjednik. Ti ne znaš šta je ponos. Ti uopšte ne znaš šta je tebi, tebi nudi. Šta ti islam nudi. Zar treba da bude i kako smije da bude sljedbenika Mohameda ali salatu wasalam strah za sebe. Strah za ovu vjeru. Kako treba? Odakle ti to? Kakav je to tevhid? Kakav je to jekin kod tebe? Kakav je to vjera? Eko selam. Kakav je to din kod tebe kad je tebe strah? Kakva je to akida kod tebe kad te je strah bolan? Do te mjere je ljude strah da oni više neće da iko vidi da klanjaju kamoli da pozivaju Allah. Jer ovaj čovjek ostvario kod sebe tevhid. Kako će ostvariti? imamo gospodara nebesa i zemlje. Vjerujemo u njega. Imamo svog gospodara, braćo. Imamo vjeru netaknutu. Gledajte, zar bi voljeli da ovama generacije govori kako ste vi ili ne govore ništa ovama, da ostanete iza njih, samo nijeli, Ili da ljudi u globalu govore da ste prevaranti, da ste lažovi, da jedno govorite, drugo radite. Sa vama i sa nama ako budemo takvi, Allah neće čuvati u vjeru. Onda on mora šta? Reagovat, to jest, dovez drugi narod, a vas da zamijeni. Jer mi ne volimo njega. Takvi ne vole njega. Ako njega ne voli, ne voli ni njega Allah. A da bi te Allah zavolio, moraš imati kod sebe osobine Muhammed Ali Salatu Wasalam. A ne ovoga djevača ili ne znam koga. Alikum salam. Ako hoćeš da te Allah zavoli, ovo moraš imat kod sebe. I gledajte, uzvišeni ovdje objašnjava nama stanje onih koji odbiju njegova poslanika, to jest njegov poziv, da su to svećenici strasti. Zašto strasti? Pa ne odgovara njegovim strastima. Je li to vraća onda robovanje Allahu? Čiji si onda ti rob? Kad ti ne odgovara poslanik, čiji si ti rob bolan? Ako si rob Allahu, pa čim dođe poslanik, ti odmah prihvataš. Zašto? Pa zato što si priznao Allaha kao jedno jedino istinsko božanstvo kome se i bade čini. Koje zaslužuje da mu se i bade čini. Jer pokornost poslanika, ali sve to je u stvari robovanje Kome? Allahu. Jer nije te poslali pozivo da robuješ nekom drugom. Jel da? On je čist od teba. I ti nećeš da odbiješ robovanje Allahu. A to je poziv poslanika ali se na to se Recite la ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Govori je Allah o poslanika ali se na to se Danas bi svi nekako da ga voli da imaju brade do pupka, tu su galavije sve, ali se štimaju kome? Vlastodršcima, ovima ili onima, da ne bi za njih nešto ružno rekli, kako bi dočekali svoj kraj života u luksuznim brodovima ili bazenima. Najbolje prilike za život je imao naš poslanik, ali se ratova sram. Najbolje prilike za život sobica u kojoj je klanio je bila jedva pjesna da obavi namaz u njoj. Naš poslanik. Ali i salatu wasala. I njegovi ashab, gladni, žedni, nikad ni jednog momenta nisu ni razmišljali o sebi. Nisu razmišljali o dunjavku nebesim od džennetu. Pa kad su počeli razmišljati o dženetu, kad su shvatili da je tamo njihov gospodar, da će ga vidjeti, da je tamo vječnost, onda su radili za njega. I završili sa svojim džahilijetom. I gledajte, uzvišeni opisuje kako smo rekli u ajetu, fe ilnem jeste džibulek, kaže, zar je iko, ako ti se ne odazovu, Kaže, znaje da to rade samo zbog čega, zbog svojih strasti. I gledajte šta kaže uzvišim dalje. Adar je kaže, iko gore je zalutao, teže, dublje od onoga koji slijedi šta? Stras svoj. Uzvišenje nam opisuje da čovjek, zar je kaže, iko gore zalutao i pogledajte, braćo, kud i gdje zaglavi čovjek koji samo malo stvari koji što je od sunneta, ne dade mjesto koje mu pripada. Gledajte kako brzo završi. Pa danas je bio s puškom u džihadu, za par mjeseci ili godinu, on otišao na nekakve velike funkcije. Kaže da odakle ja, odakle ću dostavljati vjeru, Allahovu. Zbog čega si otišao? i sigurnosti teuhida i robovanja Allahu. Jer to je sigurnost, to je najsigurnije, braćo. Tad si najsigurniji, što bi mi bosanci rekli, rahat. Jer je teuhid blagodat koju nosiš kao sigurnost kod sebe. Da si čvrst i postojan gospodar je s tobom. Pa kako onda možeš iz ove sigurnosti za koju moramo reći da, ona, da te uvid nudi, ti otići u nesigurne institucije da bi sebi obezbijedio sigurnost. Ovdje nešto nešto ima, jel da? Ovdje nešto smrdi. Iz sigurnosti koje? Ibrahim vam ide u vatru. Je on bio nesiguran? Nije Allahovi. Hazbun Allahu, on ima vakil. <laughs> Dovoljan je meni Allah. Šta će mi koji si? Sve treba mi. Nemam potrebe. Nemam potrebe. To je sigurnost. Musa ali se nam, to je se nam. Sigurnost. Nuh ali se nam, gradi novu lažu, sigurno je trebi, ne sikiraj se ništa. I koliko su oni bili, koliko je u stvari kod tebe ta sigurnost izražena i velika, koju dobijaš kao plod imana i teuhida, tako ćeš se ponašati ovdje na zemlji. Ako si nesiguran, Usta. U Allahovu pomoć. Da tako? Nesiguran si. Ili il kod tebe ova akida nije proizvela tu sigurnost. I tu ljepotu i blagodat Islama. U toj mjeri ćeš ti biti nesiguran na zemljavku. I gledajte. Onoliko koliko su ljudi nesigurni sa Islamom i Tauhidom, toliko lutaju i traže. U tolikoj mjeri traže sebi na drugoj strani šta? Sigurnost i onda luta. I od male sigurnosti koju je prouzrokovao neslijeđenjem poslanika ali se na to je selam, sam je kriv, on iz sigurnosti i savršenstva ove vjere Allahove te dare kvetala bježi u nesigurnost. I onda luta. Šta ćemo? Kućemo? Malo nas je. Kako ćemo? Nećemo moći. Šta nećeš moći? Elej se Allahu bi kafin abde. Kaže uzvišeni, a zar Allah nije dovoljan robu svome? <laughs> zar ti Allah nije dovoljan? <laughs> Šta ti je čovječe? Zar ti Allah nije dovoljan? Zar to nije najbolje utočište za jednog Allahovog roba? Ima li boljeg utočišta? Nema vallahi. Nema vallahi. I gledajte, sa ovim sunnetom, Muhammed a.s. čovjek dobija sigurnost u tevhidu. Jer praktikovanje njegova sunneta i ono što čini dešo iz ljubavi prema Allahu te bareke i prema poslaniku ali se to selam će kod tebe proizvesti šta iman koji će donosit plodove na ovom dunjalu. A prvi plod nakon te upute jeste šta sigurnost. Da si siguran. Znaš na čemu si. Uzvišeni kaže الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون kaže Allah tebareke wa ta'ala. Kaže, Biće sigurni samo oni koji vjeruju. osiguran. Samo oni koji vjeruju, kaže i vjerovanje svoje sa širkom ne miješaju, sa negovoštvom. Pa kaže uzvišeni, oni će biti na pravom putu. Gledajte, braćo. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i ne miješaju to vjerovanje sa širkom. I kaže uzvišeni, oni su na pravom putu. Ovo na pravom putu, pravi put. Kad god se spominje u Kur'anu i Sunnetu, pravi put, to je Allahov put. Sa velikim slovom put, braću. Pravi put nije svakakav put. Nije put vrludanja i šaranja. Pravi put je sa velikim slovom, jer je to Allahov put, drugog nema. I gledajte kakva sigurnost dolazi. Kaže uzvišeni, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. Ko kaže ovo? Kaže naš gospodar. Pa onaj ko vjeruje, kako može biti nesiguran? I gledajte sad ovo, i koji svoje vjerovanje sa mnogoboštvom ne miješaju. Kako ti onda tražiš sigurnost u nekakvom drugom sistemu? Hoćeš da budeš siguran u nekakvom drugom sistemu, isli ti normalan? Ima li braćak takav ko sebe? Da li on uopšte ima se ne plodove onog tevhida koje mu Allah daje. Nema. Zašto? Pa nesiguran je. Nigi ih zatraži. Sad ću ovde, kad god, koliko god opasnosti vreba, on tako bježi. Kad bi mogao negdje da u zemlju uđe. Zato što je nesiguran. Zato što je nesiguran. Da mu je da živi. Nije njegov iman kod njega sjeo tamo gdje treba. Njegovo objeđenje svo se poljuljalo, pa ne zna kuće. E zato ljudi mimo Kur'ana i sunneta traže druge opcije. Jer su nesigurni. A dobili su tu nesigurnost zbog čega? Zbog neispravnog poimanja ili svatanja ili sprovedbe u djene la ila illa la Muhammedu Rasulullah. Jer kad skreneš Sa Muhammedu Rasulullah ti si već sljedbenik strasti. A Allah te neće pomoći na tome. Gledajte ovo, naš gospodar, kada radiš dobro, ono s čim je on zadovoljan, on te još pomogne. Pošalje ti meleke, dole ljudi za tebe. A čim skreneš, opet te prepusti. Ne burate uzvišeni. Ne vallahi. Ti si sam izabrao zlo. I sam se nosi sa njim. Kako ćeš onda izabirat zlo, tražit zlo i reći da si sa njim siguran? Ha? Sa širkom i sa bacanjem cjelokupnog šerijata iza vrata ti uzimaš sasvim nešto drugo i kažeš ja preko ovog hoću da dođem do sigurnosti. Čudna opcija. A uzvišeni kaže prije svega opisujete odmah bit će sigurni samo oni koji vjeruju. i svoje vjerovanje sa mnogoboštvom ne miješaju. I kaže Allah, te bar kitala, ne, kaže, oni će biti na pravom putu. E, ovo je veoma važno. Kaže, uzvišili na kraju ajeta, oni će biti na pravom putu. Ko će to biti na pravom putu? Pa oni koji vjeruju i na miješaju to ni sa čim. Oni su na pravom putu. Jel svatate, vraćo? Oni, uzvišeni zato kaže na kraju ajeta, oni će, kaže, biti, to jest, oni će biti, jest, na pravom putu. Koji? Pa ovi, koji su, kaže, šta? Koji će biti sigurni i koji vjeruju i ne mješaju to ništa čim. Oni su na pravom putu. I vi vidite, robove milostivog, kada je siguran. Kad ga Allah učusti. Zašto? Pa zato što će ga uzvišeni pomoć na tom te vidu. Učvrstit će ga, nadanit će ga kako da se čuva džennema. Zavoli njegovog poslanika, a čim zavoli Muhammedu Resulullah, to je znak sigurno da on voli ilah ilah ilah. sigurno, nema druge. Žedan je Bog i poslao nam poslanika. Tu nema igre. Ovo nije ni šala, ni priča. U ovome treba da se priča 24 sata. Da ljudi zavole Allaha svog da zavoli svog gospodara, kad poneš na seždu, da znaš kome si pao na seždu. I da to nisi narušiš Boga. Da to dobro čuvaš, da kod sebe njeguješ. Jer se Ibrahim, alaihissalatu wasalam, dobro naštitio, gospodaru moj, zaštiti mene i sinove moje, da ti šest ne urani. Ibrahim, alaihissalatu wasalam, Allahov prijatelj, dovi za ovakvu veliku stvar, zaštiti me gospodaru moj. On dobi da se zaštiti, da ga Allah zaštiti, vjerovjesnik, Allahov prijatelj. A ljudi danas ulaze u ova mjesta. Šta će onda oni dobiti? Kako da dobi? Kako? Da uđem svjesno tamo gdje je širk i kufr i kažem gospodaru moj, zaštiti me da ne učinim. Pa sam se ne lažiš, bolam. Ti ušli i činiš širk, smiješ se dobiti ovu dobu, hajde dobije. Da je nebog se pokajao došao u sebi? Zaštiti me gospodaru da ne učinim širk. A ti ušao sam. Ti čitaš njegov šerijat, kažeš da vam ja nešto napišem jednu knjigu i preko nje ćete vi doći do šerijata. I kakav problem? I vi ćete da uspijemo, tako govori. Jer mi kaže, ne možemo. Teško je, vidite kakva su vremena. Jer ovaj čovjek vraća siguran. Jel siguran ova čovjek? Koji luta. Šta onda kod njega nije u redu? <laughs> nije u redu, ok, ide. Zato uzviše mi kaže, jel dine amenu velem jel bi su, kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju. Jer akida kod tebe proizvodi sigurnost. Pa kažu, svi su se digli protiv vas, da vas ubiju, da vas, što ima veze? Nema veze, ja ću zavod svog gospodara, da i sve u zemlji. Šta će sad? zamolim Allah da je pošalje, da je ukoči sve. <laughs> da je okrene naopako. Da je pošalje poplavu, vjetar, skakavce, šta me briga. Gospodar će poslat vojsku, samo ga zamolim. I sam ja šta izgubio? Allah je ovo je lakše. Pa ubit te, pa šta, pa šta kad me ubiju? sam li opet siguran? Jesam siguran, sam opet. Opet, opet ti si bio sebe moje smrti, ja osiguran. Kako? Ha, ja odmah ugledao mjesto u džene. Još si me skratio ovog belaja ovdje neumorom se pocitiš, vidiš, to je tevhid. To je iman. I to je sigurno zvraće. Da nisi ničiji rob. Da ni sa čim ne miješaš taj šehadet i da samo robuješ Allahu uzvišenom. Allaha mi, Allaha mi braćo, ovo su plodovi za koje treba da dajemo svoju glavu. Ovo su plodovi zbog koji su ljudi na Bedru ubijali svoje očeve. Ovo su plodovi zbog koji su ljudi na Bedru ubijali svoje sinove. Jer nije više smjelo ništa da se prepreći i ispreći između njih i njihovog gospodara. I sve što je najlazilo, oni su sklanjali. Prva generacija muslimana. I kako sam rekao, ne daj Bože, da po mnogima, a na njih Allah neće li ostaviti spomenuti. Kaže, ovi su sačuvali din u ovim prostorima, na vidite kako Allah ne da. Koga mi spominjemo? Ima Buhari, ima Muslim, je tako, Ebu Hanife, ima Malik, Šafi, Ibn Tenje, Ibn Kajim, sve ljudine. Kad pa neotarima spomeneš, še sa Ibn Tenje gotovo su kući odmah. Nemo, ja, nema bih sa mene ga spomenuo, kaže. Pa šta, tako su Arabi u Angel govorili. Kaže, ti samo znaš za Kur'an i Hadis, ništa drugo. Pa šta, Šta ćeš da ti govori? Ha? Samo Kur'an i hadisu, pa tu. To je vjera. La ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A na one bandito se, Allah ne ostavlja pomena. Zašto, braćo? Pa vrlo jednostavno. Uzvišeni neće dozvoliti nikome da petlja sa njegovom vjerom, neće ga prije svega pomoć, neće mu dozvoliti. On može širiti pričat, kupiti dokaze protiv sebe, Ali Allah te bareke wa ta'ala, ali kusam, je obećao, to znamo da će se čuvat Kur'an. On nad njim bdi, je tako? Jes. E. Nama je da izaberemo, hoćemo li mi da budemo u tom lancu čuvanja tog Kur'ana ili nećemo. Eto, braću. Nama je da izaberemo, hoćemo li mi biti ti koji će biti zapisani kod gospodara Tebare Keotala kao čuvari Kur'ana i Sunneta u tom lancu čuvanja, a on gdje nad njim. Ako ne budemo htjeli, znajte sigurno, Allaha mi, Allaha mi jednog jedinog, on će dovesti nove čuvare. I kad vi poslijete pekat, jer on hoće da pokaže da on jedan, da je samo jedan Bog, da je samo jedna vjera ispravna. I zato će upućivati robove. I kad nećeš ti, kad raskineš ugovor, ne daj Bože sa Allahom, on onda raskine ugovor s tobom i sklopi s drugim. I onda dođu drugi. I tako uzvišeni iz generaciju, u generaciju, umet po umet, vin jedan po jedan, upućuje ljude koji čuvaju njegovu knjigu. Ne daju skriviti. A svi oni koji pokušavaju Pa i Allah, kažem, pokušavaju, jer džeba pokušavaju. Oni misle da su uspjeli, ako iskrive nisu, Allah mi uspjeli. Neće nikad uspjeti. Oni su izgubili sve. Izgubili su i ovaj onaj svijet. Kogod pokuša da iskrivi, ne zna dobro, ne zna dobro da će mu Allah dat u njegovoj porodici, u njegovom komšiluku, čovjeka koji će mu se suprostaviti i reće, stani lažiš, nije tako. Stani lažiš, nije tako. Jer će se pojaviti oni što će govoriti ko židovi. Nama nije grijeh što učinimo nepismeni, jel da? Mi nepismeni volimo da radimo šta hoćemo. Ne, ne, ne. Koga Allah uputi, taj je upućeni. Ne može ga niko u zabludu odvesti. A koga ostavi u zabludu, <laughs> ne može ga niko uputi. I da bi brali, braćo moja, plodove ovog imana, To možemo ili, ili da bi se voljeli, ili da osjetimo slasti badeta, da osjetimo da nam Allah te barke tala prima dove, to možemo samo sljedeći njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nikako drugčije. Nikako drugčije. Uz ispravno vjerovanje. Allah koji prepozna čovjeka koji slijedi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, to je čovjeka koji ispravno kaže la ilaha illallah, to je veoma lako prepoznati. Ti ga ubijaš, on se smije. Ti ga gledaš, on se smije dalje. Njemu dobro. Ti ne možeš mu ništa. Šta kažeš njemu sa Ibn Tejmije? Šta je mogu moj neprijatelj? E, ovo je onaj. Ovo je od onih koji su sigurni u vjerovanju. Šta mi kaže mogu moji neprijatelj? I često čujete kako ljudi, u stvari sad u zadnje vrijeme, redko ćete ovo čuti, da neko kaže, šta mi mogu moji neprijatelj? Ne, ne, ne, ne, ne, sad govori, šta ja mogu sa svojim neprijateljima u raz zajedno da znam? da pa me ne diraju. Znači, kako si komšija? O, oh, milutine, si nas spavao. Dobro, dobro. Da. I onda, ona filozofija, dobro susjedski odnosi. A pa šta sam ti ja onda? Ha? Ja izgovaram šehadet i klanjam i postim i borim se i radimo i sve. A meni nikako. Meni nikako ne da se nasmiješ. Onda sam ti ja terorista, fundamentalista, Pa normalno kad nismo iste akide. Vehabija. Vehabija, džizaka, he? Jes? Zato braća. Dok živimo na ovoj zemlji, dok ne god nas uzvišeni, ne bude poslo meleka smrti da uzme. Na nama je da molimo Allaha da nas uputi. Wallahi, braćo. Bez njega ne možemo ništa. A gledajte koga mi imamo kod sebe kad kažem kod sebe, nadam se da me razumijete što govorim. Naš gospodar je Allah. Vladar svega što vidimo i što ne vidimo. Sunca, mjeseca, životinja, ljudi, sve stvorio. Sve. I ljudi se šta? Ljudi se ohole. Ugledaju mnoštvo ljudi. Neku noć sam navodio jedan primjer. Kada poljašavam ljudima, kako ljudi strahuju kad ugledaju, na primjer, evo, neki dan smo bili u Beogradu. Sami kufr, milioni ljudi, tu su zgrade, to sve. Ja kažem ovo, brate, vidiš ti ovo ljudi što ima ovdje? Kaže ja. Razmišljaš li ti ili da je Allah sve ovo stvorio? Jest, dobro. A vi sad nešto šta ćete reći? I da Allah može sve ovo, kad dobro radi šta hoće, ne može niko ništa. I gledaj sad, sve ovo ljudi što vidiš u Beogradu, može da stane možda u jednu litarsku flašu, mislim na spermatozoide, jel da? Sve u litarsku flašu, vidi. Možda i manje, puno sam rekao, jel da? Ovo ono puno, možda u dva deca, čitav Beograd, u dva deca je bio obraćan. U dva deca spermatozoida, sad Beograd je bio. Je tako? Koji je stvorio? Pa što se ti onda bojiš njih? uzvišeni stvorio. Ej, stvorio nas. I ti se prepo milion, dva miliona ljudi. A gledaj gdje su bili. Vidi, u dva deca bili. Zašto ne razmišljaš o svom gospodaru? Ko će i kaže stvorite? Kad vas pobijemo, stvorit će vas on ponovo. Zato je namišao. Budale jedne. To je naš gospodar. Da razmišljamo o svom gospodaru da molimo, da nas pomogne i nadane, da razmišljamo o njegovim ajetima, braćo. Kad vidiš jedan ajet, stani. Nemoj hipsat Kur'an na pamet, a ne znaš ko ti je gospodar. Stani kod jednog ajeta. Kad uzviše mi kaže, kul huvallahu ehad, reci, on je jedan. Šta to kaže moj gospodar? Pa ćeš vidjeti kad ustaneš i pogledaš, sve svjedoči da on samo jedan, Allah otvar. Gledaj planetu, mjesec, zvijezde, sunce, sve svjedoči da je Allah jedan. Da jedan poslao ti poslanika. Obavezat je da tražiš ko je moj poslanik. Šta je radio? I ne ne nemojte zanemariti najmanju stvar. Misli da ona beznačajna. Nema u šerijatu beznačajna. Nema vallaha. I ne trebamo se, i ne smije, I ne zna svaki od nas, kad god se u srcu pojavi strah, strah od ljudi, ti ćeš njima i pobjeći. Zapamti šta sam ti rekao. Kada, te, kada se u tom srcu pojavi strah, ti ćeš bježati onome od koga te strah. Wallahi. I gledajte danas ljude. Vi ćete ovaj poziva u SDA, onaj poziva ovdje. Vi ćete otprilike Šta je tog čovjeka strah? I koga ga je strah? Tu i bježi. Zašto? Pa on je daja njihu. Tu i poziva. A onaj ko poziva Allah, njega nije strah. <laughs> njega nije strah. Ne može ga biti strah. Zašto? Pa on poziva vladar svi stranki, svi novotara, svi ljudi, životi svega. On poziva njemu. I kome onda najbolje bježat kad te strah? Allah. Gospodar moj, tražim utočište kod tebe. Zaštiti me. Nadahni me kako ću naći puteve koji tebi vode. Dovimo ovu Allahu, braćo moja. Onda će nam uzvišen ispustiti smirenost na naša srca. Vjera će nam postati elem nešrahleke sadrak. Zar nismo, kaže, prsta tva prostavne učinili? Allahu akbar. Šta se imaš patit? Usavršena vjera. Samo mi daju upustvo. Samo pitaš koje upustvo bije. Jer uputa, nije uputa samo riječ, braćo. Uputi vas na pravi put. I onda ti kada uputa, up, pa hodaj, prizirno mi ići uputa, čita da, reći ti ljudi, ti nisi upućen, ti si budala. Kakva uputa? Uputa. Zalike il kitabu la rebe fi hudallil mutatih. Ova knjiga na nju nema sumnje. Ona je upustvo kome? Ko se lao boji? Onima koji se lao, evo ti strah. Evo ti onaj strah koga nema. je ko se samo Allah boji. Nima će ona i biti braća uputa. Ako se samo Allah boji, samo će njegove upute tražiti. Užiš mi to zabranio? Neću. Pa ti onda dođu i kažu, jes to tako, ali reci, neću. I gotovo. Jer je ova uputa. I nema druge upute mimo nje. Ako je nešto uputa, znači da će sebebom traženja te upute i slijedjenjem te upute dobiti uput od koga? Od vlasnika te upute. A on je Allah. I blago onda te. Nemaš te gobu kovi. Svaki 15 dana samo traži imam propis za ovo, imam nešto ovde, da, ne, da ovo, da ovo, da ovo, ne imam. Mi nemamo s tim te gobe, inšalo. Mi nemamo braćo, niti smijemo imati jedini pravi put je zalike il kitabu la ribe fi. Kaže uzvišenje u drugom ajetu, inne hadel Kur'ane jehdi. <laughs> Vidio Kaže Allah se varke od tala, inne hadel Kur'ane jehdi. Ovaj Kur'an vodi kud? Jedino u ispravnom putu. Jedino je uputi. Kako može onda još nešto biti? Drugo, sretno da se dođe do uputi. Ti, ti normalan. Uzvišeni kaže, inne hadel Kur'an jehdi, ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. I putu, i uputi, i snazi imanu sigurnost. Nema drugu. I kogod bude traže uputu mimo ove upute, upute našeg gospodara, izgubiše i uputu, samim tim i uputu da hoda po zemlji i će izgubiti. Umjesto magistralama će krenuti kroz vodu s kolima, zalutaće, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Zato uzvišeni kaže, hudel lil mutakin. Ona je pustao kojima? Onima koji se Allaha boji. A ko se Allah boji, na njemu će se morati vidjeti pravi te upute. I on će slijediti uputu. Zašto? Pa uzvišeni kaže, hudel lil mutakin. Oni se voje, za njih je to šta? Zalikar kitabu, lara i befi. To za njih je knjiga. Kaže, šta, nema, ja ne sumnjam u nju. Onaj ko sumnja, on će tražiti braću uputu na drugom mjestu svaki onaj koji sumnja da je mogu sekundiću jednu teško njemu. Nećemo govoriti dalje. Ali mu se teško. Koji sumnja, a Allah zna naša srca, braćo. Zna Allah da li mi sumnjamo, da li se pretvaramo, da li lažemo. On će nas razotkriti. Našu sumnju će šta? Uzvišeni pokazati preko naših djela i sigurnosti opute Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegova sunneta i ove prelijepe u savršene vjere, mi ćemo otići u sigurnost ljudsku. Tražimo kod njih da nas zaštite, da nas niko ne dira. Da ti Petar dozvoli da pozivaš, a? <laughs> To je... To su šetanske obmane. Nikad se neće prestati boriti protiv vas, sve dok se ne odbrate od vaše vjere ako budu mogli. Ja, braćo, ne bi dalje toliko, nadam se, uz Allahovu pomoć, da sam koliko toliko pokušao i mogu ostaviti utiska da se koristim ovim. Allaha molim da mi primi ono što sam pogodio, to je od njega te barak, od te što sam promašio, to je od mene. Meni je, <clears throat> braćo moja, posebno drago što ovaj, što i kad govorim, jel da, evo, noće je tu še i bilbani, meni je drago da su tu ljudi, ovaj, od znanja, jel da, meni to dobro dođe kao i kontrola, onda dobro mi dođe da i odnaljam svoje znanje i dobro mi dođe da primim kritike, svatate, ovaj, i hvala Allah, to sam u zadnje vrijeme nešto, nije nešto, primijetio sam da me Allah počastio time, da kad god govorim, kraj mene uvijek sjedi neko ko je ovaj, normalno, hajde da kažem, ne da kažem, i kažem moj ši. Neko, znači, ovo je, i zahvaljujem Allah na tome. Zbog čega? Jer svako sebi izabere od koga će uzimat znanje. Svako sebi izabere. Mene Allah te dar katela doje ovde, alhamdulillah, da ja polažem samo mrvicu nešto od onog što sam naučio od onih svojih ljudi. Hajde da kažem, ljudi, neću reći ljudi, ljudi može biti svako svoj šehova. I hvala Allahu na tome, zato sam posebno, posebno zahvalan Allahu te barake od tala što, pa ovo ne znači da ja sutra mogu izaći reći, a ja sam položio, ne, <laughs> nadam se da me razumijete što govori, nego hvala Allahu, hvala Allahu, koji daje da se stvari odvijaju ovako. I vallahi, braćo, kako sam rekao na početku, druženje sa vama, I kada me neko pozove da dođem, svojoj braći. Ne mogu vam objasniti. Ne mogu, teško mi da kažem, ne mogu doći. Ima posla i po ima, evo sad se razvila dava po Srbiji, Smederevo, Novi Sad, Zemun, Beograd, Valahi, Valahi, <clears throat> Allah nešto hoće. Braćo moja, na nama je samo da se trudimo, da radimo, nemojte samo bespotrebno raspravljati. Vjerujte, i sami smo znali upast u to. Nikute to neće odati, samo imaš te govor hajmo učiti svoju vjeru, hajmo raditi za svoju vjeru, hajmo druge pozivati i saburati na tome. A rasprave, ona kaže, ja sam u mene, slušaj, mi više, aliku selam, mi više ne raspravljamo, mi znamo na čemu smo, mi smo mi papagaji, subhanala. Hoćeš li nećeš, to što ti ne možeš prepoznat pravu skupinu, ili sunet Muhammed, ali sada to je slavno, nisam ti ja kriv. Ako misliš da sam ja na zavodu, nije problem, čekaj sudi da. Idi svoje kući, hajde. Jel se reći idemo, idi. Nije tebi obaveza da moraš biti s nama, ili mi s tobom. Šta ti je? Idi kud hoćeš. Izaberi kud hoćeš. Ovdje na Dunjavu koji jesmo za to, nema druge opcije. Izaberi sebi džemat. Jer ovaj Dunjavuk na njemu jesmo stvoreni radi toga. Samo da izabereš sebi opciju koju ćeš poneti gdje na sudi dan. Ovdje izaberaš. Niko te neće pristup. Uzmi i ponesi. Šta poneseš, što ćeš sa svim dom. Kako ćeš naći u knjigama? U listovima koji ništa neće izostaviti. Ništa. Ništa, braćo moja. I gledajte. Kako onda čovjek može reći za sebe da iskren? Kada trojica sa kojima je, ovo nije desio, ja sam završio, ali eto, halalte mi, je, brzo ću završiti. Kada Allah te bar, kada trojicom, šta? bit će baće rođe u jehennemsku vatru. Trojica koji su vraćo imali dijela kod sebe, to je hlap Kur'ana, to je ko drugi čovjek koji je dijelio na lahom putu i mu džahid, mu džahid za koga su ljudi rekli na dnjavku da je šehid. Oni su vraćo u jehennemu, imali dijela, imali su dijela v Allahi, ali pogrešan nije. I ja vas pitam, i sebe, i odgovor neka mi odgovore kako je onda čovjek iskren, a nema djela. Kako možeš reći za čovjeka koji ne klanja da je iskren, a nema djela? A ova trojica ide u džehennem, imali djela, neće biti iskreni. Šta je teže? Pa teže je postići iskrenost. Ako je to toliko teško, a je, da budeš iskren, sad svi samim tim ćeš raditi što više djela, ne bili negdje se omato, ili ne kažem omato, da ti je ovaj kavoli makar onu jednu srždu jer iskreni će raditi maksimalno da bi mu djela bila primljena. Da negdje zaradi, ovdje nagrada, ovdje seba, ovdje dela, ovdje ono, ovdje ono, ovdje ono, zbog čega? Zato što je iskren. A on kaže, on je iskren. Gdje je bio na seba, on ne, ne on. On samo vjerom vam dođe. On tad je iskren. Jesi ti normalan? Ova trojica u džehennem idu imali djela. Radi neiskrenosti? Pa šta onda, što ovdje govori? kako je teško postiniti iskrenost. Ovi djela imali idu u džernet. Gledali. Kako je teško postiniti iskrenost. A ova je toliko teško postigo iskrenost i došao na to da ređe da on ne mora planjati. Ja sam iskren i gotovo završena misija. Ja sam već u džernetu. Ne vidite, vi mene, samo vidite siluetu, to nisam ja. Ja sam samo malo po zemlji. Braćo moja, Allah, molim da nas učusti da nam podari iskrenost. Molim Allah, te bareke od da proširi naše znanje, da nas nadane kako ćemo se džehennama sačuvati. Molim Allah uzvišenog, da nas nadane dolama muslimana jedni za druge. Molim Allah te bareke od tala, da nas pomogne da budemo daje pozivaču njegovu te bareke od tala vjeru. Molim Allah uzvišenog za vas ovdje u przenu pomogne da vas učusti, da vam podari ono što je za vas najbolje i na ovom i na ovom svijetu. Molim Allah te bareke od tala, da nam podari iskrenost, i čvrstinu ka uzdizanju njegove te tebareke u tala riječi. Allah molim da oprosti imen i vama, molim Allah da vas pomogne u vašem radu za islam, u vašim imjećima, u vašim ženama, u vašoj djeci. Allah molim da ne ostavi nikog sa ovog tijela, a da mu grije ne oprosti. Allah molim da nas sastavi zajedno sa džemaatom Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Omerom, Ebu Bekrom, Osmanom, da nas proživi zajedno sa šehidima, iskrenim i vjerovjesnicima.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 Na portalima www.stazanislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, i kubahana, video i audio, vam arhive. Thank teske, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Soba put vjernika.